Lanaren ezagutza bat, eh, egia da azken urte eh, bi urte hauetan, eh, asko landu dugu uh, gure oilaskoaren kalitatea, uh, oilasko eta pintiaren bazka berriz eh, landu dugu astapenetik, gure oilasko guztiak ber bazka jaten dute, uh, situen genetika ere uh, landu dugu, uh, beraz, uh, ara, uh, laborari gazte batzu instalatu dira, uh, um, iltegiaren itzulian uh, um, beti uh, ber moduan, kabana tipiekin, egurrezko kabana tipiekin, uh, lantzen dugu Eh, beti eh, eh, oilaskoaren uh, uh, bere, bere biziaren uh, luzaera, beti mm -hmm. berdina izaitea, kalitate oberena, oberenean hilzeko eta, eta konten gira, zenta horrek frokatzen digu uh, martxatu dela.